La cerbo priugas laula vido. Kion oni vidas pli longe, tio placas pli bone. Tion oni scias se temas pri mangiagioi. Set tiu constato validas ancau por moralagioi. Ciu temas pri la mangiagioi au pri la acetado de nutragioi. La oculo cundecidas ciu cui eristos cias tion, cae en ciu super bazaro, tio cion oni plei mal multe besonas, cae cio costas plei multe, estas presentata tie, cie gi plei bone trafas la oculoin. Tiam ofte la acetos lipo ne estas bremsilo, la emozio supercuras la ration, cae fine, ce la heimen portado de la acetitai varoi, oni devas confessi al si, che oni ne tiom estas mastro en la propra domo, kiel oni mem shatus esti. Ni estas subconscie regatai de la medio. Tio funccias pere de ciui sensoi. Ciu tenas ion malvarman en la mano, tiu condutas socie malvarme, cae ancau per la oculoi. Nu bone, tio ja certe estas tiel, rilate alla practicae aferoi de la ciutago, exemple ce accettado, set aliflanque se temas pri principai aferoi, tiam la oculo certe ne decidas. Ciu vere? Psicologoi e la Universitato de Lund En svedio, instruas al ni ion alian. Ili invitis testantoin en la laboratorion, cae petis ilin decidi pri moralai aferoi. Exemple pri la demando, chu mensogado estas ciam malbona, au chu mortigado en certai casoi estas pravigebla. Unue la test personoi audis la demandoin cae tiam ili vidis la alternativa in respondo in sur ecrano. Maldextre exemple videblis, jen cae jen pravigebla, dextre neniam pravigebla. La variantoi estis presentatai dum malsama tempo d'auro. La oculoi sin directis tien cae reen, tio estis registrita per camerao. Cae tiam oni demandis pri kiu priujo la testanto sin decidis. La alternativa respondo, kiu dum pli longa tempo estis videbla, plei ofte trovis consenton, cae samtempe la priujo estis donita pli rapide, cae cun pli alta certezzo. Tio signifas, che la tien cae reen irado de la oculoi cae la priugiado en la cerbo interrilatas. Fine, oni emas decidi favore al tio, cion oni vidis dum pli longa tempo. En la unua raundo, la alternativae respondoi aperis lau hazardo. En la dua raundo, la gvidantoi della experimento decidis. Cai de nove estis electitae tiui respondoi tiu in la estis vidintai dum pli longa tempo. La tempo de la oculae vidoi decidas pri la enhavoi de la priugioi. Tion oni jam sciis rilate alle electo de mangiagioi. Oni prenas tiun pladon, tion oni perceptas pli longe per sia oculo. La procedo, per kiu oni atingas primoralan decidon, estas determinebla per la vido de la oculoi, concludas psicologo. Cae alia collego admonas pri attentemo. Iam hodiau en computilae telefonoi estas installitai ciai sensoroi. Ili povas ancau sequi la movoin de la oculoi. Per tio ili havas la potenzialon influi niain indecidoin, ciel tio ancora o malanta o mal multai jaroi Estis neimagebla.